René, karik egu ekila, egun hon, René? Egun hon. Hordin horretazten dituzkal alkargoako president ordai aziela, eta egin presentatu dizi, heben uh, eh, Sibiroko poloan uh, eh, hajunakatzeko mm, sistema horretazi dizi, hameni bat zerzien eta bat txifre duzun bat ki interesgarriak, partikularski goatze bat agertu behit, Bai, eh, bon, nahi gina epatu egun uh, gentikoan untsa kostumatuk uh, transport eh, Eta odin uh, nahi gina epatu uh, deja eskoleak oro biltzen uh, zutira sendikade mobilite horrek. Uh, sortzen uh, uh, ditzak eskoletat eta uh, baduk bero bat hau naka apapresa 70 baizik, geho bat beste transportatu us esabitxatuk eta geho guta habo, eta osok onten gutuk erkarguako sebutsuik uh, eh, habuena beti utilizatuik, hoi uh, autobus partitzen duk uh, eh, ataratzeik baiuna, ba, tutuk bost uh, ataratze helzen eta sortzi bidaje eginik uh, etzina, eta geako eta habu jentek sebutsiatzen die, apepes partitzen dienek ataratzeik eta baiuna helzen batuk uh, amantxo hoi hamar mila jente sebutsiatzen bai, ustekal. Mm. Eta hori duzu eh, hameka geren linea, eh? Bai, hameka geren linea, eta, ba, bon, dakian bezala, herri Heri paketetan ukiatzen dugu, kote jendeak geok eta abo sebertsatzen dira. Deja uh, eh, gazoliak aio behit eta uh, bai honat heri barnila jamaiten ditzak jendik eta bai uh, garare bai trenien hartzeko eta eta bai eskoletat, eta gazte hoike bai uh, etxas uh, bazterilat, eta gozea eraiten jaldiuke bai, bai feita zale, eh, gaztik amantitzak, eta bestik bai, eta bai unak bestetate bai, uh, bora, usu eta gehiago eta habu, eta bo, hori nahi duk eh, bai uh, serbitxatu palin bada aitzina uh, serbitxia estudiatuko dira behar naubea, mentuz igantez galtatuk izan behit zaiko di igantez ebai, eta sustut, bon, autobusak kambiatuk dutie eta Eh, beri-beri eta ekologiai eh, ekologia ebus ebai uh, txia dira. Mm. Eta bai ebai, da bada kamiatzuko dut, hori eh, adaptatzeko lanina hien jenter? Bai, hori etutuko baduk inkesta bat odazaiki pantatuk uh, antropizar bus, ageiko ze nola halden uh, sebutxia huntzen, eta Uh, bon, äh, badaki untsa galtua bat dugula, uh, äh, jara ikitzen tiagio hoi, kristere oro eraiteko be, guk inbia dugula Äh, sebitxoi hobetu eta bon, aitzin nahi. Geo baduk äh, beste sebitxu bat bai eta sustut, sustut hoi äh, nahi genik uh, jentek uh, desen. telega dezen. Uh, ez baita sobe ezagutu eta nik numero do telefona bat ez duk bon, markatu dut bazterotan, baina ez duk 28 hoietaik uh, Äh, finitzen, uh, jentek azken lau sifrik uh, bigatzen dutie, bon, hori arau hartaz jenter, badera uh, bat, transport taksi gizala, ez konkurentzi gite, komena uh, dela ahaldela autobusa hartzen, edo mauliat helzen uh, jen, uh, etxea xerka, mespian behar dik uh, eh, preforta randevua hartu, eta gero uh, eh, aretsatu utzultzen zuti, edo bide zila parabadi, edo koafirilat, edo komisioneka, edo... Bon, xebutsoen haigunik uh, minibat uh, eh, ezagutasi, habo xebutsatuik izan dadin, eta jentik kostuma, deitzea uh, horren txabuxatzeko. Mm, hoi duzu, nahita hagunakatzeko eh, edo transport ala demanda deitzen dien hua. Bai. Eta hori uh, dizu deitu errandezun bezala eta geho pakatziantako hoi beita heltu bat ebai uh, dudadien agentek pakatziantako nule egiten den. E Abe, e, e hoi, erro bat entako, behia, e, jentik despasatzen altutuk, geho karta aldi serpitsatzen karta banka hoi, hoiek, bon, hoi, detaileak ez dakiatzen nik ez mena, bon, ez dukaio eta Eta hoi, eh, jenten haunak egin eginituk, sustut, eh, emanezak, eh, balin bada emazte bat herri horietan permisika permizika, be, hoi, bon, badakiagi ba badera bai hori sentik ez nahi familiai egaltatu, ez nahi familiai, eh, ez nahi familia desaranjatu, bon, ahalia deitzen, eta beak haunak eta maule egiten, ataratzea, komisioneka, eta gio, uh, eh, hitzordi egiten, ara, arretxatu zuzeko, eh, gabe, ben unguian. Hmm. Hau bat, zuzie, berrerun bat mementuan hartu beti urte hatxarriz geostik, bai. zerbitzu hoi, eta espantxa duzie dela? Eta bai hoi, uh, Eh, Covidan eh, bon, uh, eh, autobus bat ezaik maulen ingungu ezia maulen eta taratzeat, uh, maulen eta sohuteat, parka. Bena, ba, covid oso jende hartu itzie kostuma, eta COVID-an oso itzi dia. Mm. Ordin, uh, hoi, eta transporta ala demanda, ordai ezai diaik. Mm. Unxa, eta azken gaizabata ipatu duzien ebai, duzu, bon, hoi, haltu bada, Ehm, ez dakit ze publikentako den, aipatu duzie bai, duzu bizikletaen uh, eh, alokaidatzia? Ba, Matitek, eh, sortzi bizikleta plantatuk maulen, uh, jentek altie alokatzen uh, bisikleta hoik, edo hilabetila hartzen bero euro antako, bon, presiuk uh, bartik arekus uh, izan ez alez, bon, estiat uh, randudan bezala deja detai hoik estiatza, pena esprabatzeko bisikletaan eta sebutxien kusteko ba, Uh, jente bat dienez, bon, paketek biziketak osetutzie, bai, benak. Uh, Zumaitek duda badiek haio beti biziketa hoike, bai, ahli espra batzen, eta geho, hab, galto balin bada, habo zaherten ahaldiak. Mm -hmm. eta hoiko hortazten izug, zien web agertzen dila es, eta zuen akor komunitetaglo.fr uh, ilitzen zait uh, hoidela web gynian izena.

uh, hau jart, ez bat fida, ebe laguntzen uh, badu edo sekreta isak, edo haute txiek, laguntzen lehen adi jantako. Unxa, kerikanitz? Eskerikanitz.